50 languages. 17. 17. À la maison. À la maison. Voici notre maison. Voici notre maison. Le toit est en haut. Le toit est en haut. La cave est en bas. La cave est en bas. Il y a un jardin derrière la maison. Il y a un jardin derrière la maison. Aucune rue ne passe devant la maison. Aucune rue ne passe devant la maison. Il y a des arbres à côté de la maison. Il y a des arbres à côté de la maison. Voici mon appartement. Voici mon appartement. Voici la cuisine et la salle de bain. Voici la cuisine et la salle de bain. Voilà la salle de séjour et la chambre à coucher. Voici la salle de séjour et la chambre à coucher. La porte d'entrée est fermée. La porte d'entrée est fermée. Mais les fenêtres sont ouvertes. Mais les fenêtres sont ouvertes. Il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud aujourd'hui. Nous allons dans la salle de séjour. Nous allons dans la salle de séjour. Il y a un sofa et un fauteuil. Il y a un sofa et un fauteuil. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Mon ordinateur est là-bas. Mon ordinateur est là-bas. Ma chaîne stéréo est là-bas. Ma chaîne stéréo est là-bas. La télévision est toute neuve. La télévision est toute neuve.